drum and bass, roots, spiritual music, cosmic sound. You're in tune with Cosmic Radio Show and playing tonight. You're in tune with Cosmic Radio Show, the number one. Feel the drum and bass, let the music play drums, playing the heartbeats. Below, revolutionary below, yeah. Below, cosmic side. amon arreba anai, ostiralero seitatik puntiun, eon dela gure zai Zintzilik irratin alai, gure uiki kosmik dijai. Sintonian rutsrigi dap drambas, Jungle musicas blai, sintonian roots rigi dab drum jungle musikaz blai. lo que mi gente, un saludo para todos los reales de Cegama, desde, desde Rentería, el Dano. Yeah. los 9 fumando vapor, a los 13 con el hachís, mientras que tú estás en tu casa rapeando con mi allí, te vas a meter con mi mamá, yo te parto con un solo beef, mientras te estoy follando el culo, tú estás jugando al parchís, te pegamos en la calle, pero todos no lo hemos callado, si nos pegamos en un ring, de un puño te hago un knockout, dice di que me revienta, pero vaya que puto flipado, luego ven una navaja y se quedan todos choqueados, le pegamos a ese jambo y yo sigo mi money contando, mientras que tú estás en tu casa, yo no tiros con mi rambo, luego pintas por las redes, di que vas a andar con Lambo, luego eres el que anda en todos los chinos robando. Te pegamos en la calle, pero todo no lo moca. Si lo pegamos en un ring, de un puño te hago uno. Dice di que me revienta, pero vaya que puto flip. Luego ven una navaja y se quedan todos choqueados. ¿Te acuerdas cuando no conocimos a mi hermano? Eso es un recuerdo muy lejano. Mañana vamos a quedar temprano, que así le vamos a dar como un piano. Mañana te vamos a partir el alma, me cago en ti, puto marciano. Dice que mi música es falsa, pero esto es mi rap urbano. Nosotros fumamos estar en la escuela, mientras que tú estás en una parte de la puto pringando me llega ni a la suela. Tu novia que con mi hachís mira como huela. Sigue tocando los huevos, vas a acabar tirado la carretera. Como me sigas tocando el cubo, voy a follar hasta a tu abuela. Me llama a mí, y me dice dónde estoy. Yo le digo que ando por el barrio, que, hago aquí, yo estoy vendiendo por el vecino pero ¿para qué para de mayor ser un millonario? No hay otra manera, era eso o ser un sicario. Te pegamos en la calle, pero todos no lo hemos callado. Si nos pegamos en un ring, de un puño te hago un knockout. Dice di que me revienta, pero vaya que puto flipado. Luego ven una navaja y se quedan todos que Hay gente que son de los New York Yankees, pero tú eres un puto que Tú no ve a mí, hasta me dice Dari y a ti te dice Miley le pone. Mañana vamos a salir de party, no como tú, porque eres un Bobby. Nosotros comemos hasta en los paquis y tú del hambre te vas a morir. Ayer me follé a tu hermana y todo fue bastante lento. Decías que era imposible. Yo lo hice en el primer intento y de mayor que voy a ser. Yo rapearé hasta en el desierto. A mí me daba dar igual todo, yo rapearé hasta en el desierto. Yeah. Habéis escuchado al Dano. Po, Buenas, familia. Estamos aquí en Cincilic y con el Cosmic en la maquinaria. Hacen ya 40, 40 años de radio independiente y estamos aquí el Dano, un rapero de Andoain y el Big Topo, mi nombre dos raperos de Andoain City eh, y vamos a deleitaros con un par de temas. Eh, estamos, eh, bueno, saludos para la gente de Donosti, Andoain, Burgos. Vamos a, con el tema, dale Cosmic, dale caña. Ah, sigo vivo, a pesar de los malos tragos, de las malas experiencias una vez más el topo. Seguimos en pie. Ja, ja, ja, ja. Luchando por mi libertad, libertad de expresión es lo que pido. Por esto sigo, manos arriba porque canto lo que escribo. A Dios le pido que debido al olvido cuente los cachis que me he bebido. Estoy jodido, me di cuenta antes de acabar perdido. Si no hubieran pasado tendría un mayor castigo y sigo vivo. Es un milagro que lo esté contando, que hace un par de días que no sé ni por dónde me ando. Acababa meando en cualquier esquina de tu jardín y a veces demasiado doblado como para poder seguir. Me he pasado con el alcohol en ocasiones, momentos buenos, malos o eran sensaciones. De lo que estaba seguro era que no ponía yo las condiciones y sigo vivo de milagro. Hace un par de días acabé votando y sigo sin ver que el alcohol con mi vida estaba acabando. Pasó lo que tenía que pasar, eso seguro. Ahora lo cuento, pero fue un momento duro. Pasó por mi cabeza mi pasado y mi futuro. Apoyado en la pared, cabeza gacha, fatal lo juro. Con la boca abierta, medio llorando. No salía nada de alcohol y me estaba ahogando. Sin poder respirar me quedé congelado. No podía pensar lo que estaba pasando, quería que acabara pronto. En ese momento me di cuenta de que había sido tonto. Estaba a punto de morir sin decirle lo que siento. Siento que mis palabras se las llevaba el viento. Que la vida son dos días, es tan cierto como un templo. Que sepa que me encanta su pelo. Y esos ojos que al mirar hacen derretir el hielo. Esos labios de caramelo y su sonrisa de cielo. Cuesta tanto creerlo que haya un paso tan corto de estar vivo a estar muerto, que tu vida de un giro tan grande en un solo momento y sigo vivo y ahora lo cuento, el alcohol ha hecho sacar las verdades que guardas dentro, veces buenas, veces malas, eso era lo que menos importaba, importaba darse cuenta del pedal que me llevaba, que en un momento flipé, no llegué a ver el túnel porque no lo pinté. Yeah. Llegó el momento de decir adiós de mi vida, vete, tiraré cada botella de alcohol por el retrete, intentar pasar página y empezar de cero, la cosa parece que va en serio, no me lo creo, habrá que intentarlo, al menos controlarlo, procurar no acabar en el suelo o en el cielo, y que pase lo que pase, sepas que te quiero, que por ti muero, por ti muero. Bueno, pues aquí seguimos en Sinchilit. Tenemos hoy a dos chavales de Andoain. Yo soy el colaborador secreto que suele venir de vez en cuando a la radio con Cosmit. Y bueno, eh, quería preguntarles eh, a estos dos eh, amigos que están aquí hoy para echar unas canciones con nosotros, pues un poco empezamos contigo, con Beat Topo. A ver, pues bueno, te quería preguntar un poco, a ver, un poco tu trayectoria, un poco eh, vienes de Andoain, eh, sabemos que te gusta el rap, eh, cantas, tienes canciones, letras, pero bueno, aparte de eso, ¿cómo empezaste en todo esto un poco? Cuéntame, ¿cómo pues, empezaste? como yo creo que como todos los que han escuchado rap, pues con, maquetillas de gente de... Madrid, de Barcelona. ¿Los casetes has Los casetes. Sí, casetes, casetes sí y no sé, escuchando eh, El Payo Malo, solía escuchar mucho, me gustaba mucho. Eh, bueno, W, todos esos folclóricos, todos esos, toda esa gente, y pues me empezó a molar. Lo primero que escuché fue, fue la de Lola del Chollín en Radio 3, que fue lo que, el, primer, el primer tema que escuché de rap y, me gustó, me gustó la movida y, bueno. más o menos siempre hay una canción o un, grupo que escuchamos de jóvenes o de cuando sea y dices, aquí hay algo que, te tira, ¿no? quieres hacer algo parecido o que te Al ¿no? La música me ha movido, pues en, me ha gustado de todo tipo de música, desde el rock, el, el, el techno, el bumping, todo. He girado un poco en muy Bien, muy bien. Nada, pues ahora me gustaría preguntarle también a Dano, eh, por lo menos esto para que la gente que está escuchando os sorprendéis un poco. Me gustaría primero preguntarte tu edad. Dano, ¿qué edad tienes? 13 años. Mirad, escuchad, ¿eh? Vuelvo a decir, por favor. 13 años. Ole ahí, joder, qué pasada, ¿eh? Hondo, hondo. Eh, es una pasada que gente, pues nuevas generaciones, pues quieran eh, empezar ya desde jovencitos y meterse ya en jaleos de radios y, ir a sitios. Está muy bien todas estas cosas. Y bueno, te voy a preguntar un poco, eh, pues tus canciones, un poco cuéntame, ¿cómo consigues desarrollar una canción o escribir una canción? ¿En qué te inspiras o en qué ¿Cómo lo consigues? Pues yo, por ejemplo, suelo escuchar mucha mucho música y tal, y suelo coger así las rimas y tal, y suelo coger alguna referencia de esas. O sea, cosas que te gustan, y dices, esto me gusta, para la saca, ¿no? Y lo cambio un poquito, me imagino, ¿no? Que le darás un poco lo toque, ¿no? Lo voy cambiando y tal, así, para ponerlo así, de alguna manera, que haya vivido yo algo, y así. Muy bien, muy bien. Vale, pues nada, eh, continuamos con otro tema ¿Qué tenemos por ahí? Sí, el siguiente tema. Eh, ahora nos. Eh, bueno, que ponen el siguiente tema y vamos allá. España va bien. La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Va bien. España es la economía que más ha crecido de los ocho grandes países industriales en estos tres años. Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Eh, somos más ricos que los italianos. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien, las cosas van bien. Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento. Mentirosos. España siento lástima, me caen lágrimas, pensando en lo que sentirás. Nos están matando poco a poco por dinero. La codicia del banquero nos come los huevos. Un país comprado por USA no es nada bueno. Abusan y usan la fe del obrero. Nos toman por tontos quien mueve los hilos. Mucha cobardía, demasiado sigilo. Dilo, no nos compráis políticos. Nuestra vida vale más que unos cuantos kilos, ladrones, corruptos, asesinos manejan el mundo como Estados Unidos. La vida se dispara está cada vez más cara, mentes esclavas. Nos cortan las alas, prensa, telerradio, solo dicen chorradas. El mundo se va a la mierda y no hacemos nada. Clic, clic, pam, vidas a cambio de una bala. Que nos diga el rey si sufre la crisis, viviendo tan tranquilo en su oasis. Él no piensa en la catarsis, sí. Jodido, lo veo jodido. Cada vez está esto más podrido. Ya no le importamos al que manda, le da igual que vivamos en demanda. Mientras siga así, no tendrán compasión. El rico más rico y el pobre en prisión. Levantó los puños pidiendo presión, preparados para la acción. El pueblo indignado pide lo que nos han quitado. Pide lo que nos han quitado. Pide lo que nos han quitado. Pide lo que nos han quitado a unas entidades financieras, ¿eh? que son las que verdaderamente gobiernan los países, y se han olvidado del resto de la sociedad. Se han olvidado de que somos personas, no somos números. No somos números, ni cuentas corrientes, no me creo nada de ningún presidente, el mundo lo manejan bancos, ellos son títeres, los gángsters no cantan rap, cuentan tus intereses, cuentan tus intereses deseando que no puedas pagar el piso, y así puedan subastarlo sin compromiso, dejando a familias en la puta calle, creando pánico para que la gente calle. No van a parar hasta que esta mierda estalle, hasta que esta mierda estalle, hasta que esta mierda estalle. El pueblo está en la calle. Ah. Falsos. Mentiroso. a mí lo que desde luego más me, me, puso los pelos de punta es que me, cuando me dijeron que, que el banco no tenía alma. ¿Quién te dijo eso? Pues eso me lo dijo un director, un director de, que estaba en mi oficina. Y en realidad lo que me está diciendo es que al banco no solo sus clientes le importaban muy poco, sino que los empleados del propio banco al banco como entidad le importaban muy poco. Y eso es algo que asusta. Eh, yo creo que el Banco de España sí que tenía que haber dado toques de atención a las entidades financieras. Claro, si usted me pregunta eh, por qué no lo hizo, le tengo que responder que no lo sé, porque a mí me consta que en el Banco de España trabaja gente muy buena, muy inteligente. Claro, es que pensando mal, alguien le dijo al Banco de España, no te metas en esto. Son los que se llevan el dinero a Suiza, son los que llevan desde después de la guerra civil prácticamente sin pagar impuestos en España, son los dueños del mundo, no son algo abstracto que tiene sentimientos, no, no, son los poderosos que están detrás de la tramoya. Y no se puede creer y confiar en que jugadores compulsivos vayan a sacar eh, a una economía de la crisis. Bueno, familia, estamos aquí de puta madre en Cincili y Ratia. Habéis escuchado carta escrita del Big Topo. Podéis escuchar los temas en mi canal de YouTube. Y bueno, eh, Estamos aquí y con el Dano, cuéntanos un poco acerca de ti. Pues yo empecé a cantar y tal, porque una vez me enseñaron una canción de un chaval y me gustó mucho y tal, y una noche me acuerdo que me, vino a la cabeza ponerme a pensar eh, alguna que otra rima para empezar a cantar y tal, porque me gustaba el mundo esto del rap y todo esto, y me acabé metiendo. Y eh, bueno, me has dicho antes que te mueves un poco, que te gusta el rap, dominicano, la música dominicana. ¿eh? Eso es, me, gusta mucho la mayoría del tipo de música de dominicana. Por ejemplo, el, dembow también me gusta mucho. El dembow. Mola, mola el dembow, para mover el cuerpo. Eso es. Bueno, pues eh, no sé qué contaros. Estamos aquí sobre la marcha. El Cosmic me dice que hable, a ver qué os cuento. Pues estamos aquí eh, bueno, un poco yo, mi historia, pues eh, en el rap, pues con 12, 13 años o así, escuchábamos música. Y bueno, me dio por imitar un poco a los raperos esos que se escuchaban, que estaban de moda, y escribir mis propias letras. Y bueno, al principio igual era un poco, un poco cutrillo, bueno, no esto, pero pero escribíamos, buscábamos bases instrumentales de internet y, hacíamos, yo creo que un poco como todos han empezado aquí. Y, eso, y, bueno, ahí estamos, ahora aquí en Cincilic y os deleitamos con, otro tema, hace unos scratches, dale Cosmic. Ah, Caritas en el beat. Oh, yeah. Oh. Me pinte las manos de blanco por la paz, una bandera roja por la sangre de inocentes. Cuantos mutilados por almas sin piedad apoyan la guerra y nos llaman delincuentes. Solo les importa podernos gobernar, tenernos controlados como ovejas numeradas. Cuantos por fronteras mueren en el mar ¿Dónde está el derecho a vidas civilizadas? Miran a otro lado, esto no va con ellos. Mientras tengan plata, que se mueran los plebeyos. Canto como modo de liberar mi mente de toda esta mierda que arrastra tanta gente. Una vida en paz no es derecho de pocos. ¿Cuánta policía vigila bajo sus focos? La felicidad parece un privilegio. Cortan la sanidad y la ayuda a los colegios. Nos toman por necios. Europa está que arde. Lo querrán parar cuando sea demasiado tarde cuando sea demasiado tarde. Sí, hijos de puta. Yeah. Porque la vida es así de jodida. Sí. El topo. Yeah. Porque la vida es así de perra. Así, de perra. Así de perra. Así de perra. Ah. No sé qué será de los sueños que tenía, de esta vida diluida, el consumo nos domina, no sé qué será. El progreso no mejora, el tiempo no te perdona, el ozono se acalora, no sé qué será. No hay nada en el horizonte, el camino perdió el norte, hay nubes detrás del monte, no sé qué será. Se aprende a base de palos, seguirán cayendo malos, me juego todo a los dados, no sé qué será. De políticos que engañan, gente viviendo en cabañas, se rompió la telaraña, no sé qué será. Sigo tirando pa'lante, confiando en este arte, mil historias que contarte, no sé qué será. Nadie te regala nada, trabajando a pico y pala, una vida estresada, no sé qué será. Menos mal que hay gente buena, los corruptos que se mueran no me dan ninguna pena, no sé qué será. La familia lo que importa, nos acepta una derrota siendo fuertes como rocas. No sé qué será de este mundo consumido, toda la gente haciendo ruido, cambiando nuestro destino. No sé qué será, no sé qué será, no, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será, no sé qué será. No sé qué será, no sé qué será. No, no, no sé qué será. No sé qué será, Yo, yo, yo. Bueno, habéis escuchado un Drama con una instrumental de Garitas, un famoso artista conocido de, Donosti, barrio de Amara. Y, la siguiente, no sé qué será, también me inspiré un poco en la vida de lo que el estrés que llevamos hoy en día y, y que no se sabe con certeza lo que, lo que podrá ser ni ni será la cosa. Y bueno, pues seguimos, ¿no? Seguimos con el siguiente tema. Yo. Sí. Cuando de no tener nada pasas a tener de todo, el egoísmo puede hacerte jugar malas pasadas. Y una historia triste, una historia triste, una historia triste. Una historia triste Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. Una historia triste, la que contarte, trágico suceso de la vida de aquel hombre. Vivía a la calle, no tenía miedo, vendía lo que fuera para conseguir dinero. Sucio callejero, pobre ladronzuelo, empezó de abajo y se comió todo el terreno él veía gloria pero no era suficiente, lo quería todo y eso le llevó a la muerte. Consiguió cochazos y una gran mansión, más de una mujer con la que tener acción. No amaba a ninguna, él nunca daba amor, él se dedicaba al negocio, su labor. La avaricia rompe el saco y él la reventó, descargaban los kilos en el puerto, transportaban en camiones de pescado él se encargaba de tener todo controlado y no salió tan bien aquella noche. Había secretas esperando en los coches. Quedaron los narcos para cerrar el trato. La pasta, los kilos, el trato está cerrado. Rodeados de polis, no hay escapatoria. Él no iba a dejar que esa fuese su historia. Quería llegar más lejos y sacó la pipa, le disparó a un poli, le reventó las tripas. Él se dio a la fuga, al otro lo cazaron. Se hizo con un coche, pero le dispararon. Sangrando la pierna, se nublaba la vista. Larga persecución se armó por la autopista. No podía más, pero iba por todas. En dirección contraria, metiéndose por obras. Le daba igual que hacer. Para escaparse tenía que correr para salvarse. Prefería la muerte antes de entregarse. La vida que tenía no era para rendirse, pero el destino cada vez más se oscurece. Entra al aeropuerto y la locura crece. Secuestro con rehenes, arma la de Dios. Está rodeado, no piensa decir adiós. Pide un avión para darse a la fuga. Cree que lleva el mando, no le cabe duda. La poli se niega, no hay nada que hacer. La cosa está jodida, se empieza a torcer. La gente reza por salir ilesa. Francotiradores apuntando a la presa. Un descuido basta y todo se ha acabado poniendo fin a esa vida de pecado. Un descuido solo y se han echado encima. Fuerte tiroteo y se murió la rima. Se murió la rima. Se murió. Se murió la rima. Se murió la rima. Se murió la rima. Se murió la rima. Ah. ¿Es esto todo? Todo se reduce a esto, Manny. comer, Perder, Poder. Colocarse. Vamos, hombre. Darle a la coca. Entonces, ¿qué? Dime, ¿entonces qué? Buenas, ahí habéis escuchado Vida de Pecado, una historieta de, un capo. Se me ocurrió un una vez, así un poco por encima, viendo esas películas de Scarface y, y la cosa nostra y ese, ese, ese estilo. Y ahí no sé si, si va a hablar, vas a hablar. Sí, bueno, te quería hacer otra par de, otro par de preguntas. Bueno, primero a uno y luego al otro, ¿vale? Eh, vamos a primero con, con, Dano, ¿vale? Porque antes he contigo. Eh, quisiera preguntarte, eh, ¿qué te parece, perdonaré que estaba lejos del micrófono, eh, quería preguntarte qué te parece la música actual, ¿vale? Pero digamos, no vamos a meter toda la música actual porque eso es demasiado, sino la música fusión, digamos que, que no es de un origen, sino que ya está un poquito en, fase de fusión, ¿no? De estilos, ¿no? Que se están un poco eh, mezclando, ¿no? Si te va un poco eso, si no te va un poco eso, cuéntanos un poco. Que ahora la música que hay ahora, pues me gustan muy, muy pocos tipos. la mayoría de tipos y tal me parece que están bastante mal. Hacen letras muy, no sé, muy raras. no, no, son de tu gusto, vamos a decir. A mí por lo menos no me llama nada la atención. Y sobre las músicas de fusión, digamos que hoy en día, pues, eh, digamos que los géneros clásicos, vamos a hablar un poco de géneros clásicos, de jazz, de casi todos estos eh, estilos, digamos, eh, para que sobrevivan, como que se tienen que fusionar, ¿no? Mm. Para que sigan vivos un poco, como que se tiene que cambiar algo, ¿no? Tú que, por ejemplo, por decir, por decir, eh, por colaborar un poco, ¿qué dos estilos te gustaría fusionar? Pues ahora mismo no se, no se me ocurre ninguno. Pero bueno, eh, nada de eh, no, di dos estilos al azar, si es simplemente sumar ah. matemáticas. El trap y el rap. Bueno, pues una, una, mezcla sería diferente, ¿no? Eso es. Vale. Bueno, pues eh, vamos con otra pregunta, ¿no? A, David Topo, eh, si pudieras cambiar algo eh, con una letra, digamos, eh, o con un mensaje, digamos, uno solamente, tendrías que elegir un solo mensaje que puedes dar, pero se va a enterar todo el planeta. O sea, piénsalo un poquito, te doy cinco segundos, no te va a dar más. Lo, tengo, ¿Lo, tienes? pues venga, queremos escucharlo. Carpe diem. Carpe Diem lo tengo tatuado y Carpe Diem vive el momento, sé feliz sin hacer daño a nadie y, vive tu vida. Muy bien. Nada, pues vamos a continuar con otro tema y al final de la canción os decimos cuál es. Vamos. Tío, ¿has visto esa mujer? no me lo creo, hermano. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo baila? Vaya mujer. Es una diosa. La verdad es que me encantaría decirle algo, pero no me atrevo. Es demasiado. Ella es la que tiene el control, ella es la que lo mueve. En la pista sale a bailar, ella sola se crece. Ella es la que caderas. A todos los hombres altera. Se pone en medio de la pista. y va pidiendo guerra a gritos. Saca las armas del delito y empieza a perrear despacito, pero ella se lo disfruta. Bebe el con trozos de fruta, se lo toma tranquilo, nunca abusa. Si tiene calor se suelta escuchado, ella es un tema un poco más pachanguero, un poco más movidito de lo que tengo del rap. Y bueno, eh, a ver, ¿qué te puedo preguntar, Dano? qué A ver, que se me ocurre alguna pregunta así... Eh, o, dale tú, dale tú, a ver si se te ocurre algo. Ahora mismo, por ejemplo, ¿tú qué, qué tipo de música sueles escuchar más? qué cantantes escuchar más? Pues si te digo la verdad, aunque está muy en conflicto, porque. porque. porque esta es una música que está muy criticada. Lo que más escucho es el reggaetón. Escucho rap, me gusta mucho el rap, pero para día a diario, para escuchar, para de fiesta y todo eso, escucho mucho reggaetón. Y bueno, también me gusta el rap hardcore y, sí, tú? ¿Y tú? Pues yo ahora mismo sobre todo lo que suelo escuchar mucho es bumping. Mucho bumping. Luego si no también suelo escuchar de vez en cuando trap y tal. Por ejemplo, hay uno que suelo escuchar mucho que Jason VF, un rapero dominicano. Ajá. Y bueno, eh, vamos con el siguiente tema. Este tema es colaboración con El Corte, un gran hermano. Y vamos allá, el último tema, espero que os guste, el virus. ¿Qué es lo que tanto te decepciona de la sociedad? Ah, el topo y el corte, una vez más. Ya estamos hartos de tanto mentiroso, falso, embustero, codicioso no colaboro con esos farsantes. Tienen sucias las manos para robarnos un usan guantes. Robar bancos no es delito si ellos roban antes. La libertad no la dan un puñado de diamantes. Políticos, embusteros codiciosos. El pueblo os da las gracias preparando vuestros pozos. Hartos de mentiras de que nos engañen. Hartos de gritar cuando nadie nos oye. Pedís ayuda y colaboración. Y por dar nuestra opinión nos encierran en prisión. Pido que la gente se revele, que salga del control, que con unidad se puede. Son los responsables de la crisis de este mundo. El virus es el rey destruyendo por segundos el dinero que mueve a esas ratas. Que no nos engañen con sus trajes y corbatas. Controlando nuestras mentes nos quieren enfrentados. Entre sexos, entre razas y tenernos atados. El mundo está en cuarentena desde que os han dejado. Y ya estamos hartos de quedarnos callados. La vacuna una mentira para engordar la saca. Nos dijeron que eran dos y con eso no basta. Cuantas más necesitáis para llevaros la pasta. Que esperar en un mundo de gestiones nefastas. Un mundo donde se roba, se trafica y se mata. Lo siento, pero no hay ningún dios que os salve. Ni el dinero que tengáis ya de nada os vale. La verdad va a salir en todos los canales y saldrán a la luz chanchullos ilegales, como la explotación a los pobres chavales. Para hacer esa ropa que tú llevas no sabes. Basta ya de engañar y de manipularnos. Contra más nos piséis, más fuerte nos hacemos. Y va a llegar un día en que nos enfrentemos. Si nosotros no sois nada, eso bien lo sabemos. Si querer es poder, veréis cómo podemos. En memoria del Che, de pie usaremos Y si no hay otra opción, en guerra moriremos. En guerra moriremos. Díselo corte. Ah. qué decirte que no sepas que te engañan. Medios de comunicación son la tela de la araña. Si date cuenta, entras en su juego escuchas lo que ellos quieren controlarte luego. Este país está en la ruina por nosotros. El sofá es cómodo y te venden que eres tonto. Palomitas y a ver la peli del COVID. Sin darte cuenta acaba siendo como ese hobby. Ese eres tú, con cada mentira inyectada. Dosis como un adicto llena mierda rara. Pero por si las moscas, no soy responsable. No quiero perder millones en reclamaciones. La puerta abierta y el bolsillo lleno. Así están todos los políticos en pleno juego. En el país de la fantasía y corrupción, en el que Cenicienta termina la canción. Solo soy digno de pagar impuestos, el rey la iglesia en la lista de los muertos. Siglo XXI, ya va siendo hora, todo lo que sea las tres aves, la metáfora. Cuando te acorralan, solo hay una salida, es para adelante, llamarme suicida. Llamarme suicida, llamarme, suicida de puta. Engañado, pisoteado por los mismos, pagando impuestos para sus caprichos. Cansado de la misma historia, darle fuego a este país sin escapatoria. Llamarme loco, pero soy purista. Una limpieza y podéis llamarme terrorista. Da lo mismo lo que os digan. Nuestras cabezas eran siempre las que pisan. Hijos de puta, cabrones. Y este es el virus. Por todo lo que hemos vivido en esa cuarentena, en esas épocas de mierda. Y bueno, voy a cantarme una capela que me ha pedido el Cosmic. Y vamos a darle, a ver. Eh, a y Ratia, muy grandes, muy guapo, muy a gusto. Y bueno, le doy. Cuando la oscuridad se adueña de todo y sientes que todo está perdido, busca en tu interior y encontrarás la pureza. Este mundo se derrumba, sigo la magia profunda, como una estrella perdida, la city y sus avenidas, la sociedad corrompida, gente de mente suicida, ya no le, ya no le vemos salida a esta vida consumida, hay que mirar la belleza, dejar a un lado la tristeza, cuidar de la, cuidar de la pereza, bueno me trago ahí pero sigo, y ya no quiere, ya no queda sorpresa, ni el sabor de la frambuesa, ni el de la naturaleza. Para un segundo busca en ti la verdadera pureza. Ya no encontramos el destino, se perdió nuestro camino. El mundo no es lo que era. Después de mil primaveras, la lluvia moja la acera. Recorremos carretera, somos de la vieja escuela, y eso se nota en la suela. Pisando como gigantes, sigo en lo mío constante, caminando entre los grandes, dejando de ser cobardes. Hay que mirar al, al fondo, saco lo bueno que escondo. Bueno, ahí me, ahí me ha salido un poco regularcillo, pero le damos. A ver, eh, Dano se va a cantar a otra. Soy el Dano y voy a echarme una rima así a capela. Yo, yo, yo, le digo a mi bro que tal el contrabando, porque en su barrio siempre anda mandando. Tú qué mierda andas and, hablando porque todo lo mío yo lo marco. Cuidado por la calle, andate con casco, que yo doy headshot con mi Rambo. No oh. nos toquen más los huevos, que en tu barrio tú estás bajado. Ahí. Eso, eso sería una, rima, una rima aquí improvisada de un momento a otro. Bien, bien. Bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Grande Cosmic. A ver, viene el jefe. Bueno, hoy ya que hemos estado un poco interviniendo, ¿no? Pues bueno, eh, hay que despedirse como, como, se merece la ocasión. Aquí el colaborador secreto de Cosmit eh, os agradece a todos la escucha de hoy, haber venido a Elbit Topo y a Dano, un placer haberos tenido aquí, de verdad. Eh, esperemos que querráis volver alguna vez. Cuando, está hecho, está Cuando pasen unos, unos, unos cuantas semanas que que pase el nuevo año y que tengamos todos nuevos proyectos que podamos traer y poder compartir con, pues, un poco con toda la gente que quiera escuchar, ¿no? La radio y todas estas cosas un poco antiguas, pero que yo creo que hay gente todavía ahí por ahí escuchando. Aunque no, no nos pueden chillar, pero nos chillarían muchos si estarían por ahí. <laughs> Pues nada, eh, lo dicho desde Sin eh, ha sido un poquito diferente esta parte. Como siempre a veces eh, Cosmic nos sorprende con algún invitado y algún artista en directo y hoy pues hemos tenido dos. Os queremos agradecer a todos y nada, continuamos la fiesta con los temas de Cosmic. Pues Money in my pocket, but I just can't get no love. I'm praying for a girl to be my own. Sonia said she coming, but I don't believe a word she said. Cause she ran away and left me one rainy day. She made me head in mind that her love would never die, and uh, now I'm alone. Get a superstar, that is what you are. Coming from afar, reaching for the stars. Run away with me to another place. We can on each other. Uh-huh. From one corner to another. Uh-huh. Man, man. Look at the sky. Oh, the stars, man. The stars are beautiful tonight. Look at them. the supreme dream team, always up with a scheme. From hubcap to selling raps, name your theme. Mirage to the top, floating on the screen hell wanna stop me? I hated those who got me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas, diplomatic immunities. No time for a visa, it just begun. I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon, letting bygone be bygone, and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto, keeping it retro. Spectre from the get go, let my mind shine like a halo. politics with ghetto senators on the D-Lo. Superstar. the Senate off behind closed doors, hitting truth to the sea floor. The rich don't north ignore the tug of war while the kids are poor, open new and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's yeah. really going yeah. on in Yo. the street. Now every dog got his day, needless to say. When the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, dance around you fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of beret. Kick your balls like Pele. Think I'm doing ballet. Peak Speak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador. Cry yelling Ole. Who the hell wanna see me from BK to Calais? Come on, uh. It's when you thought it was safe in a commonplace. Showcase your finances, lose a pass on the horse race. Two phase, getting d phase out like Scarface. Slow your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. But just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, this all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. tall and conganati, falling at the This one here, a big man thing, not a little boy thing. We come to spread love. We not deal with violence. Rastafari. Aile! Mm-hmm. Mano digital again. Mama pray for me, daddy pray for me. All I need is your blessing. Yeah. Mama pray for me, daddy pray for me. All I need is a blessing. Money can buy a blessing. Yeah. Mama pray for me, daddy pray for me is your blessing. Mama, pray for me. Daddy, pray for me. All I need is your blessing. Yo. Money can buy it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mama, mama, mama, pray for me. Daddy, daddy, daddy, pray for me. All my children pray for me. Cause you know, say this an anniversary of His Majesty. We're dying in a Babylon, yeah, too long. Rastafari and we are born Babylon. Rastafari say we come from Tottenham. Say somebody you them come from Brixton. Lighting a fire and we burn the Vatican. Rastafari, we have to mention. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. From Saxon to Coxon to Fat Man, we are the children of Shaka. I'm Laka Yoda. Yeah, the children of Shaka. We are the children of Shaka. Rastafari with the lighter. Light up me lighter. Light up me clipper. Bringing Fali no key from Guinea Conakry. Rastafari army. Yay! Manu digital, cause him idol. Rastafari vibes is vital. Manu digital, because him idol. Rastafari vibes is vital. Yay, yeah, yeah, yeah, yeah. Coming Fali no key. Rastafari army. Guinea Conakry. Lord must guide and protect I and I. Mama pray for me, daddy pray for me. All I need is your blessing. Mama pray for me, daddy pray for me. All I need is your blessing. Money can buy it. Mama pray for me, daddy pray for me is a blessing. Lord mercy, we are going to flip up the bars. Chief, Man, no digital again. We say a Congo not again. King long time we in a link up. Wagon. King long time we in a link up. Wagon. Boy, we are go soon link up. Boy, we are go soon link up. Yeah. King Tubby. Yo, yo, King Tubby. Yo, set it. Scientist, junglist. We're ready for this. Lee Scratch Perry. Him set the ting. Ark of the Covenant. Yeah, you, I sing. Dubwise, Rastafari. Yeah, yeah. Open up your eyes. Yo, yo, yo. Well, yo. Well, yo, yo, yo. Well, yo. Where you, you, you? Yeah, in a France, in a England, in a Belgium, in a Germany, in a Holland, in a Spain, in a Italy. The children of His Majesty coming together. You know this final link up. Yo, yo. This are the final battle. Building tabernacle. We bust off the trackle. Bust off the chains and we bust off the shackle. Final battle. World War Three and we busting off shackle. World War Three and we busting off the shackle. World War Three and we building tabernacle. Like Elijah. Waiting for the chariot of fire. Fire, fire chariots of fire. Hey, yes, Elijah. Uh new digital. Yo, yo, yo. Full the circle, hey. Frenchman with the vibe. Rastafari, stay alive. Highly isolated, I in the place. Sounds of the jungle bass. Yeah, Dan Drummond. All of the scatter lights. Warwicker Hill, shining a bright light. Highly isolated, I, ultra bright. Yeah, light up the dance tonight. Yeah, vibes from Warwicker. We are the children of King Alpha, hey, Queen Amiga, Rastafari, they are. Words on our power, words on our power, words on our power, words on our power. Words on power, was on the power was on the power, was on the power, was on the power, was on the power. Sila. But the bun down there, but the bun down, but the bun down, but the Bada bada bang bada bada bang dang, bada bada bada bada bang dang dang dang, bada bada bang dang tell them more fire, that's what we require. In a them that time for more no time vampire, more fire. That's what we need. For burn out all Satan bread. Hug again, more fire. That's what we require. In a them that time for more out all vampire, more fire. That's what we want. Me they you know for burn down the dance. Some of them say more fire, more fire, more fire, more, more fire, more fire. More fire more. Don't get on the back, get on for sure. More fire, more fire. When I man say more fire, more fire, more fire, more. More fire, more fire, more fire, more. Don't get on the back, or get on for sure. More fire, more fire. When I man say more fire, come a crib on down the place. Uh. More fire, right now men are run the race. Uh. More fire, girl they fi wind up them ways. I'ma tell them more fire, but the bang down, but the bang down bang devil them a dance, we tell them more fire. You there you know from France, tell them more fire. We tell them up in advance, we tell them bada bada bang dang, bada bang dang, bada bada bang dang. Then so we tell them get a better move on, get a better back, get a better shaman. Say what they never gonna talk, sing to the back, to the white, to the left. Keyboard that right now, mash up, reach to the top and I go turn up. Never gonna stop. what we require. In a give no time for more downtime empire. More fire, that's what we want. We they are now for burn down the dance. So me tell them say more fire, that's what we require. In a give no time for more downtime empire. More fire, that's what we need. for burn see all Satan bread. Well I man say, no big up all the people in the place. bidi bidi bidi bidi bidi bidi bidi my rough legs go to bidi bidi bottom what I'm out bidi bidi mic bidi bidi bidi mic bidi mic bidi mic bidi mic bidi mic mic mic mic mic well my name is Rusty more ain't no stimulation man right now man upon the bed man upon no competition man I come to MC you a nice obsession you look man no digital yourself wave up on the one and the wall never to light a flash it up in that day you can Rusty more I'm on the digital I mash up this yeah follow me moving the one moving the one cock on with the bottom card right now but for this new demolition, man. This not the better, better, bottom, up. Shut up, better, might become for chop up. Sit the better, the better, better, the better, my rap next coat. Better, better, bottom, what I'm up. Shut up, better, better, might, better, better, better, better, better, Chris, I'm for ya. Who know fit take out your lighter? ya? If you are dancer, real bottom, I tell them ya. Girls, whenever wind up your waist, demolition and a money, chicken, tell her, don't the place, I tell them ya. Girls, whenever move and go, cause right now, devilish, I'm not down, tap, the tote, I tell them fire, fire, fire, fire. let it go, man, on digital. Now special request and a bubble in the mountain the man Come up man no digital man cover the culture What this guy play bound to make you rock and sway as I will tell you Bala bala What we tell him Rover? Listen I got a brand new rhythm make me jump up on it Jump up on it, Give me no no Jump up on it Got a brand new style make me jump up on it Jump up on it, give me no no, jump up on it. Cause when time them a see me, them a put me on spot. When time them a hear me, them a give me top slot. Lyrics them a fire, man, them tough like rock. Yes, I'm a new digital, you come on top. Every penny that me put in a the pot. Why? Cause culture love it a lot. Cause some of them a scheme and me say some of them a plot. And some of them a act like them a idiot. But a brand new rhythm, make me jump up on it. Jump up on it, give me down now, jump up on it. Got a brand new style, jump make me jump up on it. Jump up on it, jump up on it. Never move weak, never move slow. Hold up every item and never let go. Me hold on the microphone and still a reach and yet flow. I yes, I'm a new digital, you depend on the go. Every penny that make Put in a the pot. When me come a dance, man, me come on top. Yes, I bring the culture of the cream of the crop. Hold on the microphone and everybody have it. Got a brand new rhythm, make me jump up on it. Jump up on it, yeah, me no, no, jump up on it. Got a brand new style, make me jump up on it jump up on it. Yeah, me don't jump up on it. Got a brand new rhythm, make me jump up on it jump up on it. You yeah, know no, jump up on it. Put a brand new style, you make me jump up on it. Jump up on it, jump up on it. Fit for the work, I'm fit for the work, I'm fit for the task. Fit for the work, I'm fit for the work, I'm Jaja and the boss. Fit for the work, I'm fit for the work, I'm fit for the task. Fit for the work, I'm fit for the work, I'm Jaja and the boss. Fire is fire run. class is class. We work for your Selassie and we stick it to them fast. I'm on new digital, man, go counter launch when we come in on the dance. Dance, I feel brand new, brand new. Slang bang dang dang dang, brand new. I got a brand new, I got a brand new Manu Digital. One more time, let me tell it. I got a brand new rhythm, make me jump up on it. Jump up on it, yeah, me no, no, jump up on it. Got a brand new style, make me jump up on it. Jump up on it, jump up on it got a brand new rhythm, make me jump up. Uh. me no no, give me no no, give me no no, give me no no, give me no no, give me no no, give me no no. Brixton Nine. I burn all spies and all traitors and all sorcerers and all confederates. Eight to dial one of iration, most mighty high. Isle Selassie is the first. Yo, hey judgment. I said the wicked man will have to fall, and all the righteous man will have to stand tall. And the wrong man them them go call, and now them back against the wall them fall. I said the wicked man will have to fall, and all the righteous man will have to stand tall. And the wrong man them them go call, and now them back against the wall them fall. Long time we no this the man will get the blessing. Listen to the birds when you hear them a sing. Listen to the leaves all on the tree limb. Watch all the fishes in the sea when them swim. Every living thing have become healed. us till we are to you. sheet. Stop, choose by your name like Wrigley's and take them nose out of your business. Stop, choose by your name like bubblegum. True, you have it, girl, and them don't have any. Stop, choose by your name like Wrigley's and take them nose out of your business. Stop, choose by your name like bubblegum. True, you have it, girl. Yo, them a go like how you make them favor critters and now we are some So children. Saying, uh, you can't want Christ come no more. Christ promised to mankind that he will return within 2,000 years. And then when he return, he will be the King of kings, the Lord of lords, the conquering lion of Judah, through the lineage of King Solomon and King David. Now we look out there to see who is this. One man, the last I the first. You know? now is the Bible we read and this is, this is the truth, you know. A lot of people talk about Christ, but you know, them don't want to know who Christ is. <laughs> you know, when you tell them who Christ is, them say, no, it's not Christ. Just like in the ancient days, you know. Rastafari say, Christ say, return a new name. The new name is Rastafari. You know what I mean? Him say, when I, when, when, when you call upon my name, your father and your mother will forsake you. If you call upon Catholic, your mother and your father love you. If you call upon Protestants, your mother, you call up Church of God, the only one you call upon your mother and your father hate you is Rastafari. together for a new awakening. Come we rise, rise, rise, rise, come on together. together. And here I am, running, running, running.